وفى ووفى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da evo živimo prelijepe dane mjeseca Ramazana, uživamo zaista u, u postu, naslađujemo se mu kabelama i ako Bog da večeras kao i proteklih večeri klanjamo teravih namaz. Salavat salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i molim gospodara da nas učini da budemo od onih koji zaista služe i izmeti islamu onako kako je to činila prva generacija. Na samom početku, ako mogu da zamolit ću vas da se sjetimo Fatihom ili dovom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam. Ridan lillahi na 257 mjesta u Kur'anu Kerimu se spominje riječ takvaluk u različitim oblicima. Jedan od, od, jedna od najfrekventnijih riječi je upravo ta, ta riječ takvaluk. I kad pogledate ako Kur'an ima 600 sahifa, onda na svakoj drugoj stranici imaš riječ boj se Boga ili budi svjestan Boga. I meni je drago što nas je dragi Allah uveo u ovu školu koja se zove Ramazan da izađemo i nadam se od onih koji su zaista svjesni dragog gospodara. E, hadis do kojeg smo došli je također u knjizi o znanju. Hadis govori o onome što smo ranije spominjali vezano za neke društvene pojave. Društvene pojave nam otprilike govore šta se dešava u ljudima. Jer svaka posuda preliva ono što je u njoj. Ako je unećem med, ne može prelivati nešto gorko. Ako je u žuč, ne može prelivat med. I otprilike naša duhovna stanja su ta koja se manifestiraju na društvo i to se preliva. Hadis ide ovako, 85. je hadis, a u poglavlju je onaj ko odgovori i šaretom ruke ili glave. Znači, Resulullah s.a.v. je nekada znao i šaretom ljudima odgovoriti na njihovo pitanje. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال أخبرنا حنزلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول Prenio nam je Mekki ibn Ibrahim od Hanzale ibn Ebi Sufjana od Salima od Ebu Hurire radijallahu anhu. Ovdje vi znate da imam Buharija preselio 256. godine po Između njega i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su ovdje samo četverca ljudi. To je vrlo onaj Dakle, što je kraći senet, što je kraći niz između tebe i informacije, to je manja mogućnost da se bilo šta tu moglo desiti. I subhanallah, na, na, onaj, na mnogo mjesta u Buhari imate hadise gdje imate samo četvrcu ravija između imama Buhari i Rasulullah sallallahu alaihi Hadis ide ovako, yuqbadu ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi sallam je rekao, podiče se znanje, wa yadharu al wal fitan, pa će se pojaviti neznanje i smutnje. Wa yaksuru al i mnogo će biti nečega što se zove heređ Kila ja Rasulallah u amel heređ. Upitao se Allahu poslaniće šta je to heređ. Znači nepoznata im je riječ bila. Šta šta znači taj heređ? فقال هكذا بيده فحركها كأنه يريد القتل pa je Rasulullah pokazao ovako u biti pojavit će se pojav, prvo podiće se znanje raširit će se neznanje i smutnja će se raširiti jel? i mnogo će biti ubijanje I vi vidite danas, subhanallah, čak u muslimanskim zemljama. Gotovo da ne može proći dan u bombaškom napadu preselilo 30 ljudi. Jel poginulo 30 ljudi, 40 ljudi. E sada, ono što pokušavamo i što smo na prošlim halkama govorili, vrlo je bitno da znamo koje je to znanje podignuto. Koje se to znanje najprije diže. Vi znate da u hadisma Resulullah s.a.v. kaže da je prvo znanje koje će se dići šta? Govorili smo o tome. Ne, kaže strah o poštovanju namazu ili skrušenost u namazu. A šta će se posljednije podići? Namaz. E sad znam si koliko ima između ta dva procesa. Znanje od gospodaru je to koje zaista sprečava čovjeka da učini i alhamdulillah zbog toga je dobro što onaj, i ovaj hadis čitamo u mjesecu Ramazan. Ove četiri stvari, pitanje znanja, pitanje neznanja, pitanje smutnje i pitanje napada ili ataka na ljudsko biće. Jer ovdje Rasulullah kaže katl, općenito kaže raširit će se ubijanje, ne kaže bit će ubijan ova ili onaj. Pazite, to je najveća svjetnja je ljudski život. Dragi gospodari, učinio, čak u Kur'an Kerim kaže ko ubije jednu, jel, nefsen, ubije jednu osobu, ne kaže vjernik ili nevjernik. Sad šta je ovdje, ona je vrlo bitno da, da imamo u vidu takvaluk koji mi razvijamo, vjerujte, pomaže nam da se borimo protiv ove četiri stvari. Osoba koja ima takvaluk neće dozvoliti da ne zna šta je halal, šta je haram. Neće dozvoliti da nema ono, ono znanje o kojem smo govorili, znanje o gospodaru, pa da zna da je gospodar aziz. Allah je muhi, onaj koji daje život. Ne smiješ ti atakovati na život, a znaš Allahovo ime muhi, onaj koji oživljava. E sada, šta je tu onaj bitno? Takvaluk koji mi razvijamo kod sebe. Danas sam ovaj, čitao, pripremao nešto za jednu drugu priliku i čitao sam detalje vezano za bitku na Uhudu. Subhanallah, kada vidite šta se desilo, kada je Resulullah s.a.v. ostavio ni 50 strijelaca sa strani i rekao čuvajte nam leđa da nam konjica, 300 konjanika da nam ne dođe sa leđa. Muslimani počeli pobjeđivati, oni vide šta se dešava. Vide plijen, muslimani uzmaju plijen, pobjedili. Ona vojska neprijatelja se povlači. Kažu oni sićemo dole. Hazreti Abdullah ibn Džubeir koji je bio vođa strijelaca kaže ja ovo mjesto neću napustiti. Resulullah je rekao ako nas vidite da smo svi izginuli ili da smo pobjedili ne napuštajte ovo mjesto. Pa ste njih četrdesetak je odlučilo od 50 da, se, da napusti mjesto. I radi njih mi muslimani smo doživjeli ono što se zove porazna u kutu. To je pitanje takvaluka. To je pitanje svijesti. Meni je gospodar dao da sam ja zadužen za to i Ja sam sada na tom poslu. Ja sam sada na tom fakultetu. Ja se sada bavim ovim. Vjerujte mi, mi moramo. Nema islama onako kako ga ljudi prikazuju na nekakvom bijelom listu. Vidiš, islam je da ne lažiš. To na nama moraju vidjeti. Ako nas ljudi budu ufatili u laži, mi smo u biti obrukali islam muslimani. I bitka na Uhudu, sva požrtvovanost ashaba iza toga pokazala je samo što znači takva Hazreti Ebu Duđane, jedan od ashaba, zagrlio Resulullah, kaže, leđa mu bila poput ježa od strijela. Znači koji je to takvaluk, koji je to strah od Boga, da on daje sebi radi Resulullah sallallahu Ili Umu Amarova, Nuseiba, čerka Kava, kaže, onaj, napoje Ibn kamie, jedan od vitezova Kureša, napoje na Resulullah, ona stala ispred njega da ga brani. Kaže ovaj Ibn Kamije, sklon se, mi se ne borimo protiv žena. Kaže ona, kaže, ne možeš proći mimo mene. Znam, znam stoj. Pazite, onome kom je Allah na prvom mjestu, onome kom, ko se najviše Allaha boji, sve drugo bude lakše. Nebitno mu je. I zbog toga, ako, ako pratite u porodičnim odnosima, u odnosima između ahbaba, gdje god ima takvaluka, gdje god ima svijesti o Bogu, može biti problema. Ali Allah, dragi, dan je da se oni riješi. Zbog toga takvaluk razvija. Kad je ona stala, kaže pred njega, kaže on neće da udari sabljom, nego uzme sablju s druge strane i udara je po ramenu. Kaže, toliko ju je udarao da je otkrila ju se kost ovdje. I na kraju je pala onaj na zemlju, prilazi njen sin Habib ibn Zaid, hoće da pomogne majci, musliman, muslimanski vojni kaže ona pusti mene, idi, idi čuvaj Rasulullah. Koji je to takvaluk? Koja, koja je to požrtovanost? E sada, ovo što u mjesecu Ramazanu imamo priliku jeste da razvijamo to. I vjerujte mi, tu nam najbolje pomažu tri stvari. Ako njih budemo imali, ako Bog da, ja mislim da ćemo uspjeti to. Prva stvar, nemojmo dozvoliti da se ne družimo sa Kur'anom, ali otvorenih srca. Ne samo da otvorimo Kur'an, nego da i otvorimo sva srca kada čitamo Kur'an. Znači kada god, ja sam govorio prije par večeri, kad god hoćeš da učiš Kur'an, pruči dobu gospodaru, počasti me da nove stvari nauči. I onda će ti gospodar otvoriti. Druga stvar koja može. Čuvajte, alhamdulillah, mi klanjamo teraviju, i večera ćemo ako Bog da uđe mate i tako. Čuvajte barem dva, četiri rekiata koliko možeš otiđi kad si sam, kad si sama. Klanjaj barem dva rekiata da te niko ne vidi. Zatvori vrata sobi, reci imam neka posla, moram se rasprijemiti, moram ovo... Otiđi, klanjaj dva rekiata da te niko ne vidi. To to, to je metod. Zašto? Zato što je to tvoj argument sa Allahom. Možeš uvijek podići svoje ruke i reći gospodar, nikome nije vidio, ja sam tada dva rekata klanjao. Počasti me, pomozi me. Prva stvar, druženje sa Kur'anom. Druga stvar, krimo svoja dobra djela koja možemo kriti. Pogotovo, alhamdulillah, otićemo klanjati teraviju. Neko će klanjati ovdje, ima sa Hatmom, ima u Begovoj džami, ima, ima u cerevoj džami, ima ovdje u Tabačkom mešću, svi Sisku klanja sa Hatmom. Znači, nemojte dozvoliti, barem dva rekata, na nijeti, ako Bog da klanjam ovdje, ne znam koliko mogu već, tamo kad dođem kuću uz Božju pomoć, klanjat ću barem dva rekiata, ali znaš kako, učit ću koliko, ono najdužu suru koju znam. Kaže, znam bekare, 40 e, i kusur stranica, dobro. Znači, prva stvar, Kur'an, druga stvar, dva rekiata, barem dva rekiata da niko, da niko ne Što kaže jedan, ima li šta draže? Subhanallah kaže, od dva rekiata koja si klanjao, a u njemu si osjetio da, da si, u njima si osjetio da si bio prisutan. Treća stvar, gledajte, Alhamdulillah, mi smo večera zajedno iftarili. Kaže jedan nahba mi smo imali očekivanje da će doći možda još do 50 ljudi, možda još jedno 15, a nisu došli. Subhanallah, pravilo vam je. Poslušajte ovo pravilo, kaže, drži se istine i nemoj biti tužan što je malo onih koji je slijedi. A kaže, bježi od zablude i nemoj da te obmane što je većina možda na njoj. Mi imamo problem. Često hoćemo puno, velike stvari. A nismo svjesni da velike stvari dolaze kako? Dolaze kroz mali. E te male stvari, pokušaj mjesec Ramazan dok otvoriš novu stranču. Da kažeš ja od sada kog da, ne samo da ću ja iftar, nego ću pozvat na iftar prijateljicu ili prijatelja za kojeg znam da možda i ne posti. Znači, moramo mi djelovati prema društvu. Ako mi ne djelujemo prema društvu, nas onda društvo jer Handla, ovo je, ako Bog da izvanredna prilika da, da se podsjetimo na te stvari. Kur'an i Kerim, dva i ono što je tvoj projekat za mjesec Ramazan. Moj projekat je to i to. Ja hoću da se pozabavim tim i tim. Nemoj misliti da je to malo. Ono pravilo što smo uvijek kroz halku onaj ponavljali. I danas mi dolazi email, mail jedan jabav šalje tu rečenicu kaže nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi, a nijedno djelo nije veliko ako ga Allah odbije naš dolazak ovdje, ako Bog da i upoznavanje i druženje, bez obzira da je jedan insan došao ili da je, ili da je, nebitno. Na nama je da radimo i da se trudimo. A gospodar je taj koji daje, ako Bog da, da, dođu rezultati. Zamolio bih vas, ako Bog da, da onaj, i sljedeće Fars će ove sljedeći iftar isto onaj, organizirati, da li ćemo ići na to da se ljudi prijavljuju? Vi slobodno se prijavite za sljedeći iftar. Samo da potvrdi da znamo da ne bi bilo ovaj, da ne bi bilo onaj viška hrane, ali ovaj ima ovi Ahbabi, ovaj, Jusuf i ovaj Ahmedi raspoređuju. Pa zamolio bih vas da svako, ako svako pomalo uzmi od hrane, onda se neće baciti tako Bog. E, tako. je da se, grahote, da se baci. Dobro. Bujrum, jel imate neki pitanja ako nemate da proučimo dom pa da možete popit kavu u spremcu za teravi i tako? Bujrum. Dobro. Hoćemo ono. Hoćemo lići. Ono Ti si pospio. Dobro. Dobro. billahi minash šeitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš pomozi nas, a nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodar naš oprosti nam grije i učini nas od onih koji si primio kod sebe u Ramazanu. Gospodar naš molimo te da nas zaštitiš od neznanja. Gospodar naš molimo te da nas zaštitiš od svake vrste smutnje. Gospodar naš sačuvaj života umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i sačuvaj sve nedružne živote. Gospodar naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš od džehennema i svakog djela koji približava džehennemu. Gospodaru naš ti si onaj koji mnogo praštaš. Voliš da se prašta pa ti nama oprosti. Gospodaru naš oprosti nama roditeljima našima, svim muslimanima i muslimankama i počasti nas da se tebi vratimo u izobilju onako kako smo se tebi vraćali u oskudici i teškim situacijama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Fatiha.